أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم ما انزلنا عليك القرآن لتشقى بنام خدایی که بی اندازه مهربان نهایت با رحمت تا ما قرآن را به تو نازل نکرده که خود را به زحمت کنیم إلا تذكرة لمن يخشى فقط آن را برای یاد آوری کسانی که از خدا میترسند نازل ساختیم تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا این قرآن از سوی کسی نازل شده که خالق زمین و آسمان های بلند است الرحمن على العرش استوى او خداوندی رحمان که بر عرش استوار است له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى از آن اوست آنچه در آسمان ها و زمین و میان این دو و در اعماق زمین وجود دارد وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى و اگر سخن آشکارا بگویی پس یقینا او میداند پنهان و پنهانتر تر. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى او خداوندی است که معبودی جز او نیست و برای او نام نیک است وهل اتاك حديث موسى و خبر موسى به تو إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى هنگامی که آتش مشاهده کرد و به خانواده خود گفت اندکی درنگ کنید که من آتشی دیدم شاید شعولی از آن را برای شما بیاورم یا با وسیله این آتش راه را پیدا کنم فلما اتا نودی یا موسا هنگامی که نزد آتش آمد ندا داده شد که ای موسا اینی أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس قوى من پروردگار تو ام كافش را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس تو وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ومن ترى انتخاب کردم اکنون به آنچه به تو وحی می شود گوش این نبی انا الله لا اله الا انا تعبدنی و اقم صلاة من الله هستم معبودی جز من نیست مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من به پا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى رستاخیز به طور حق خواهد آمد من میخواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود جزا بیند فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى و هرگز نباید افرادی که ایمان به قیامت ندارند و از حوثهای خیش پیروی کردند تر از آن باز دارند که هلاک خواهی شد وما تلك یا و چه چیز در دست راست توست ای موسی قال هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على ولدي ولی فیها مآرب اخرى گفت این عصای من است بران تکیه می کنم برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو می ریزم و نیازهای دیگری را نیز با آن برطرف میکنم. کنم قال القها یا موسی گفت ای موسى آن را القاها فاذا هي حية تسعى موسى آن را افکند ناگهان بار عظیمی شد و شروع به حرکت کرد قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى فرمود آن را بگیر و نپر و آن را به همان صورت اول باز میکتانی واضم يدك الی جناحك تخرج بيضاء من غیر سوء آية أخرى با دست خود را در گریبان فرو بر تا سفید و ترخشنده بی آی بیرون آید و این معجزه دیگری لنوریک من آیاتنا می خواهیم آیات بزرگ خود را به تو نشان دهیم اذهب الى فرعون انه طغى برو به سوی فرعون که او طغیان کرده است قال رب اشرح لي صدري آه پروردگار سینه مرا گشا شدار و امری کار مرا بر من آسان کردان واحلل عقدة من لسانی بکری از زبانم بگشا یفقه قولی تا سخنان مرا بفهمم واجعل لي وزيرا من اهلي وزیری از خاندانم برای من قرار بده هارون اخي برادرم هارون اسجد به ازری با وسیله او پشتم را محکم کن و اشرفه فی امری و او را در کار من شریک گردان كي نسبحك كثيرا تترى ترا بسیار تسبیح گوییم ونذكرك كثيرا بهترا بسیار یاد کنیم انك كنت بنا بصيرا چرا که تو همیشه از حال ما آگاه بوده ای قال قد اوتیت سؤلت یا موسى فرمود آنچه را خواستهای ربتنا بشر أي موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى و ما بار دیگر نیز تو را مشمول نعمت خود ساختیم إذ أوحينا إلى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 در نزدیکی کاخ فرعون راه میرفت و میگفت آیا خانواده ای را به شما نشان دهم که این نودات را کفالت کند و به دنبال آن ما تو را به مادرت باز گرداندیم تا چشمش به تو روشن شود و خمخی نگردد و تو کسی از فرعونیان را کشتی اما با تو را از اندوه نجات دادیم پس از آن سالیانی در میان مردم مدین توقف نمودی و تو را بارها آزمودی سپس در زمان مقدر به اینجا آمدی و من تو را برای خودم پرورش دارم اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری تو و برادرت به آیات من به سوی فرعون بروید و در یاد من کوتاهی نکنید اذهبا الى فرعون انه طغى به سوی فرعون بروی که تغیان کرده است فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او يخشى. اما به نرمی با او سخن بگویید شاید متذکر شود یا از خدا بترسد قال ربنا اننا نخاف ان يفرض علينا او ان يطغى موسی و هارون گفتند پروردگارا از این میترسیم که او بر ما پیشی بگیرد یا تغیان کند قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فرمود نترسید من با شما هستم میشنوم و فأتياه فقولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى شما بصراغ سراغ او بروید و بگویید ما فرستاده های پروردگار توییم بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنها را شکنجه و آزار مکن ما آیت روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده ایم و سلام و درود بر آن کس باد که از هدایت پیروی میکند إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى و او بگویید به ما وحی شده که عذاب بر کسی است که آیات الهی را تکذیب کند و سرپیچی نماید قال فمن ربكما یا موسى فرعون گفت پروردگار شما کیست ای موسا.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 از آسمان آبی فرستاد که با وسیله آن انواع گوناگون گیاهان مختلف را دید قلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآیات هم خودتان بخورید و هم چهار پایانتان را در آن به چراغ برید که در این نشان خواهی را کنید برای صاحبان عقل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ما شما را از آن آفریدیم و در آن باز میکردانیم و آن نیز باز دیگر شما را بیرون میآوریم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ما هم أوجات خود را به نشان دادیم اما او تكذيب كار و ترباز قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال أي موسى آیا آمده ای که ما را از سرزمینمان با این سهرت بیرون کنی فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا ما هم قطعا سهر هم مانند آن برای تو خواهیم آورد اما میاد میان ما و خودت قرار ده که نه ما و نه تو از آن تخلف نکنیم آن هم در مکانی که نسبت به همه یکسان باشد قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى گفت میاد ما و شما روز جشن مشروط بر این که همه مردم هنگام چاشت جمع شوند فتولا فرعون فجمع کیده ثم اتا فرعون آن مجلس را ترک گفت و تمام مرد و فریب خود را جمع کرد و سپس همه را در روز مبوع آورد قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسئتكم بعذاب وقد خاب من افترى موسى بانها قال ضل بشمع درو بر خدا نبندید که شما را با عذاب خود نابود میسازد و نومیدی و شکر از آن کسی است که درو بر خدا ببندم فتنازعوا امرهم بینهم و النجوى آنها در میان خود در ادامه راهشان به نزاع برخافتند و مخفیانه و پنهان با هم سخن گفتند قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطریقتكم المثلا گفتند این دو مسلما ساحرند میخواهند شما را با سحرشان از سرزمینتان بیرون کنند و آگین آوی شما را از بین ببرند فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا اکنون که چنین است تمام نیرو و نقشه خود را جمع کنید و در یک صف به میدان مبارزه بیایید و رستگاری امروز از آن کسی که برتری خودش را اثبات کند قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ساهران أي ای أو يا تو اول میافکنی يا ما اول میافکنیم قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى گفت شما اول بیفکنید در این هنگام تنابها و عصاهایشان به خاطر سحر آنها چنان به نظر میرسید که حرکت میکنند فأوجس في نفسه خيفة موسى در موسى موسی ترس خطی در دل احساس کرد قلنا لا تخف انك انت الاعلى گفتیم نتر تو مسلما برتری و ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى با چیزی را که در دست راست داری بیفتند تمام آنچه را آنها ساختهاند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 فراز شاخه های نخل به دار می آویزم و خواهید دانست کدام یک از ما مجازاتش دردناکتر و پایدارتر است قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت انما تقضی هذه الحیات الدنیا گفتند به خدایی که ما را آفریده ما تو را هرگز بر دلاگل چنی که به ما رسیده مقدم نخواهیم داشت هر حکم میخواهی بکن که تنها میتوانی در این زندگی دنیا داوری کنی إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ما بطد افکار من ایمان آوردیم تا گناهان ما و آنچه را بر ما تحمیل کردی ببخشد و خدا بهتر و باقیتر است إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها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 ببر و برای آنها را که خوش در دریا بگشاد که نه از تعقیب فرعونیان خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من اليم ما غشیهم به این ترتیب فرعون با لشکریانش آنها را دنبال کردند و دریا آنان را در میان امواج خروشان خود به طور کامل پوشانید وأضل فرعون قومه وما هدى بفرعون قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدایت نکرد يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ای بنی اسرائیل ما شما را از چنگال دشمنتان نجات دادیم و در طرف راست کوک تور با شما وعده گذاردیم و من و سلوا بر شما نازل کردیم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى بخورید از روزی های پاکیزه که به شما دادیم ولی در آن تقیان نکنید که غضب من بر شما وارد خواهد شد به هر کس غضبم بر او وارد شود سقوط می کند و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا من کسانی را که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند و سپس هدایت شوند می آموزند وما أعجلك عن قومك يا موسى أي موسى چه سبب شد که از قومت پیشی گیری و عجله کنی قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى عرض کرد هر آنها به دنبال منند و من اجره کردم به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 میل و اراده خود از وعده تو تخلف نکردیم ولی ما مقداری از دین از اولاد قوم را که با خود داشتیم افکندیم و سامری این چنین القا کرد فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي و برای آنها مجسمه از گوساله که صدای همچون صدای گوساله داشت خارج ساخت و گفتند این خدای شما و خدای موسی و او فراموش کرد افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا آیا آنها نمی بینند که این گوساله پاسخ آنها را نمیدهد و مالک هیچ گونه نه و ضرری از آنها نیست ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري و هارون قبل از آن به آنها گفته بود که ای قوم شما به این وسیله مورد آزمایش قرار گرفتید پروردگار شما خداوند رحمان است از من پیروی کنید و اطاعت فرمان من نمایید قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ولی آنها گفتند ما همچنان بر گرد آن میگردیم تا موسی به سوی ما باز گردد قال یا هارون ما منعك اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری گفت ای هارون چرا هنگامی که دیدی آنها گمراه شدند از من پیروی نکردی آیا فرمان مرا اسیان نمودی قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي گفت ای فرزند مادرم ریش و سرم را مگیر من ترسیدم بگویی تو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سفارش مرا به کار آه. نبستی قال فما خطبك یا سامری موسی رو به سامری کرد و گفت تو چرا این کار کردی ای سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي گفت من چیزی دیدم که آنها ندیدند من مشت خاک از زیر پای رسول یعنی, یعنی جبرئیل را گرفتم سپس آن را افکندم و این چنین نفس من مطلب را در نظرم جلوه داد قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا و وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسا موسى برو که بهره تو در زندگی دنیا این است کرکس با تو نزدیک شود خواهی گاو با من تماس نکی و تو میادی از عذاب خدا داری که از آن تخلا نخواهی کرد اکنون بنگر و معبودت که پیوسته آن را پرستش می کردی و ببین ما آن را نخواست می سوزانیم سپس در رات آن را به دریا می پاشیم انما الهكم الله الذي كل شيء علما معبود شما تنها خداوندی که جز او معبودی نمی باشد و علم او همه چیز را فرا گرفته كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا این اخبار گذشته را برای تو بازگو کنیم و ما از خود ذکر یعنی قرآن به تو دادیم من اعرض عنه انه یحمل یوم القیامت وزرا هر کس از آن روی گردان شود روز قیامت بار سنگینی بر دوش خواهد داشت خالدین فیه وساء لهم یوم القیامت حملا جابدانه در آن خواهند ماند و بدباری برای آنها در روز قیامت یوم ینفق في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا همان روز که در سور دمیده می شود و مجرمان را با بدنهای کبود در آن روز جمع می کنیم یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا آنها در میان خود آهسته گفتگو می کنند بعضی می گویند شما تنها ده شبانه روز در عالم برزخ توقف کردید نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ما به آنچه آنها میگویند آگاه تریم هنگامی که آن کس که از همه آنها روش بهتر دارد میگوید شما تنها یک روز درنگ کرده ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا و از تو کوها سوال سؤال میکنم بگو پروردگارم آنها را متلاشی کرده بر باد میدهد فیذرها قاعا سپس زمین را صاف و هموار و بی آب و گیا رها میسازد لا ترى فيها عوجا ولا أمتا بگونه كدر در آن هيج فستي و بلندی يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا در آن روز همگی از دعوت کننده الهی پیروی کرده و همه صداها در برابر خداوند رحمان خاضع می گردد و جز صدای آهسته چیزی نمی يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا در آن روز شفاعت سودی نمی بخشد جز کسی که خداوند رحمان به او اجازه داده و از گفتار او راضی است یعلم ما ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما آنچه را آنها در پیش دارند و آنچه را در دنیا پشت سر گذاشتند میداند ولی آنها احاطه به علم او ندارند وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما و همه چهره ها در آن روز در برابر خداوند حی قیوم قاضی می شود و معیوس و زیانکار کسانی که بار ظلم بر دوش کشیدند ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما اما آن کس که اعمال صالح انجام دهد در حالی که مؤمن باشد نه از ظلمی ترسد و نه از نقصان حقش وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا و این گونه قرآن را به زبان عربی نازل کردیم و انواع وعیدها را در آن بازگو نمودیم شاید آنها تقوا پیشه کنند یا برای آنان پند و تذکر ایجاد نماید فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما پس بلند مرتبه از خداوندی که سلطان حق است و نسبت به قرآن عجله مکن پیش از آن که وقت آن بس تو تمام شود و بگو پروردگار علم مرا افزون کن ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ما از آدم از قبل پیمان گرفته بودیم اما او فراموش کرد اسم استواری برای او نیافتیم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى آن هنگام که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید همگی سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد فقلنا یا آدم إن لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقا گفتیم ای آدم این دشمن تو و همسر توست مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به زحمت و رنج خواهی افتاد إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأن تظمأ فيها ولا تضحى در آن گرسنه نمیشوی و برهنه نخواهی شد و در آن تشنه نمیشوی و حرارت آفتاب آزارت نمیدهد فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت ای آدم آیا میخواهی تو را به درخت عمر جاودان و ملک فنا ناپذیر رهنمایی کنم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى سرانجام هر دو از آن خوردند و عورتشان آشکار گشت و از برگهای درختان بهشتی برای پوشاندن خود جامه دوختند بالاخره آدم نافرمانی پروردگارش را کرد و از پاداش او محروم شد ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى سپس پروردگارش او را برگزید و توبه اش را پذیرا و هدایتش کرد قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا خداوند فرمود هر دو از آن فرو دادی در حالی که دشمن یک دیگر خواهید بود ولی هرگاه هدایت من به سراغ شما آید هر کس از هدایت من پیروی کند نه گمراه می شود و نه در رنج خواهد بود ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره یوم القیامت اعما و هر کس از یاد من دوی گردان شود زندگی تنگ و سختی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور میکنیم قال رب لم حشرتني و وقد كنت بصيرا میگوید پروردگارا چرا مرا نابینا مشهور کردی من که بینا بودم قال كذلك اتتك آياتنا و وكذلك اليوم می میفرماید این به خاطر آن است که آجات من به تو رسید و آنها را فراموش کردی امروز نیز تو فراموش خواهی شد وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآیات ربه ولعذاب الآخرة اشد وأبقى و این گونه جزا میدهیم کسی را که اصراف کند و ایمان به آیات پروردگارش نیاورد و عذاب آخرت شدیدتر و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 همچنین در اثنای شب و اطراف روز تسبیح و حمد پروردگارت را و جا آور تا خوشنود شوی ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى و هرگز چشم خود را به نعمتهای مادی که به گروههای از آنها داده ای میفکن که اینها شکوفه های زندگی دنیاست و برای آن است که آنان را با آن بیازماگی و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى و خانواده خود را به نماز دستور ده و بر انجام آن شکیبا باش ما از تو روزی نمیخواهیم بلکه ما به تو روزی میدهیم و عاقبت نیک برای تقواست وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم ما الصحف الأولى و آنها گفتند چرا پیامبر معجزه و نشانه از سوی پروردگارش برای ما نمی آورد بگو آیا خبرهای روشن اقوام پیشین که در کتب آسمانی نخستین بوده است برای آنها نیامد ولو انا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى و اگر ما آنها را قبل از آن یعنی قبل از نزول قرآن با عذابی هلاک می کردیم می گفتند پروردگارا چرا برای ما پیامبری نفرستادی تا از آگاه تو پیروی کنیم پیش از آن که ذلیل و رسوا شویم قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بگو همه در انتظاری حال چنین است انتظار بکشید اما به زودی میدانید چه کسی از اصحاب صراط مستقیم است و چه کسی هدایت یافته است